Sektor emisije o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Danas nam je gost Dalibor Juraz iz Karlovačke udruge Utopija. Dobar dan. Dobar dan, pozdrav svima. Utopija, evo zanimljivo ime, sad ja ne znam koliko je Karlovčana čulo za tvoju organizaciju. Možeš pokušati malo pojasniti o čemu se radi, čime se bavi udruga, kad je nastala, koji su članovi? Evo, udruga je nastala, osnovana 2001. godine, 9. mjesec. Zapravo sve papire smo završili tamo u 11. mjesecu sa ciljem da se osmisli slobodno vrijeme mladih, ne da se bolje isplanira i iskoristi. Koliko vas je ovo osnovalo opće udrugu? Koliko je? Deset, osnivača je li službeno, ali odmah na početku bilo je negdje 20 članova. Dobili smo prostor u jednoj zgradi na Švarči i počeli smo ga uređivati to je dosta brzo sve išlo, imali smo 20 kuna članarinu i svaki član ono stvarno dao se, ne znam, malo smo to žbukali, krećili, složili smo te stolice, monopol, šah, to je dobro krenulo. I onda negdje četiri mjeseca nakon osnivanja ekipa se sasipala ta zapravo i brzo smo prepustili ovim mlađim članovima te prostorije. Znači životni problemi su vas malo usporili, bar ovo osnivačku ekipu. I kako je to dalje išlo, dakle, kad došla je nova ekipa nova Ekipa i ok, sve to išlo, oni su isto krećili malo, uredili su dalje te prostorije. To je već bilo, kako bi rekao, pred zatvaranjem, onda smo se javili. Prvi put vidjeli smo na internetu, gradski natječaj je bio, jeli, za programe udruge. Ja javili smo se s programom da ćemo slikat školu na Švarči, i odnosno da će djeca iz škole napraviti slike za dječji odjel. U bolnici? U bolnici, da. I to je prošlo, dobili smo 3000 kuna, s tim smo kupili boje i na drugom katu škole Švarča nacrtali smo to onako bilo na dva čoška kao 3D, ok ispalo. Jedno deset dana smo to radili i djeca iz škole napravili su 20 slika, nismo odnijeli u bolnicu, pa ok, ja bih malo htio samo da se nekako odijeli udruga od prostora. vama je bio prvo bitno znači potreba neki prostor za e, kreativne aktivnosti koji vam je bio prvotni cilj pa šta pokrenuti. Nam je cilj znači ta kreativna radionica i taj prostor da imamo da je ne znam šah, monopol, da poslije smo biljar, devetku dofurali gore. Da recimo u tom dnevnom boraku ljudi pričaju i zapravo naša ideja je bilo da će iz toga opet ići nekakve akcije, ne znam, za lokalnu zajednicu. Išle jesu, ono, bile su akcije čišćenja, jedna cura je vodila tečaj didgeridoo ali tek ovaj prvi što, što nam je grad dao projekt, to nam je prvi kao službeno, znači, odrađeno nešto. I to kako smo došli u bolnicu, doktorica Marija Spajić, šefica odjela, i profesorica Ivančica Lončarić su nas pitale da li bi nešto gore oslikali, jer upravo je došlo 20.000 kuna od grada za bolnicu i oni su trebali zapravo troškovnik napravi da bi se novci opravdali, odnosno da se nešto napravi. Mi smo rekli hoćemo i tu smo uleteli u malo veći projekt za osmih djeteta u bolnici. Akcija za osmih djeteta u bolnici je još prije 10 godina na nivou Hrvatske, to je UNICEF pokrenuo i ona ima 12 točaka, to su ne znam, edukacija medicinskog osoblja, stručni dio i to i 12. točka to je uljepšavanje dječjeg odjela gdje smo mi uletili. To je bilo isto zabavno. Pokrenuli smo tu akciju, bilo nas je troje, bio Tonči Delić, Josip Jakšić i ja o tome napravili smo onak letke i službeno pokrenuli, znači jednogodišnji plan da se uredi taj dječji odjel. Kako je to i prošlo, taj projekt? Dobro, evo, velim imali smo 20.000 kuna na početku, štampali smo te letke, štampali su 3000 letaka i mi smo to na božićnom sajmu smo ih dijelili i pokrenuli smo jeli, akciju. Krenuli smo prvo u taj hodnik. Hodnik je inače 350 metara kvadratnih, ima 26 vrata i odlučili smo ga oslika sa dječjim motivima, ne znam, Dumbo, Winnie Pooh. Krenuli smo to, mada nismo ni znali baš koliko će tu biti posla prvo kad je trebalo, znaš, bili su stari zidovi već, pa smo tražili ove obrtnike i najjeftinija ponuda nam je bila za, znači za gletanje tog hodnika i za šmirglanje, odnosno kitanje vrata 35.000 kuna. Znači da vam je prip, e, troškovi pripreme su bili veći od... Već veći, u mm. startu je to bilo tak dosta skupo i mi smo odlučili to napraviti na način da ćemo uzeti, uzeli smo tih pet električnih brusilica, uzeli smo onih 20 brusilica i preko dva vikenda organizirali smo volontersku akciju. Prebrusili smo sve te zidove, negdje trebalo žbukat, promijenili smo i pločice, podne skupilo se, tu smo imali sreće. To ste napravili cijele radove preuređenja hodnika u bolnici, koliko mi se bila je dobra atmosfera, stvarno došlo ono oko 30 ljudi u dva vikenda. A znači volonteri su vam se pridružili tu iz Karlovca ili ekipa? Da, volonteri iz Karlovca, neki su došli ovako, a većina je bila ljudi znači koje poznamo. Onda je krenulo izrada skice, tu je došlo isto volontera, znači iz gradskog muzeja, iz tečaja Ježeva kućica i onda je bilo dobro organizirano, imali smo strojno miješane boje, tako da je to izgledalo kao jedna velika bojanka. Ko je sudjelovao u, u biti u, bojanju? Vi ste napravili neke skice, a koje su ono, znači pa samo baš ono ti, brojni volonteri, znači preko 50 ljudi, ono, mijenjali se, znaš. Neko je radio velike površine, ovi koji su bolje slikali su likove radili. I koliko je trajalo bojanje cijele, cijelog tog pa hodnika? To je trajalo, ne znam, dva mjeseca. Negdje svaki drugi dan smo dolazili, to je bilo od, od tri popodne do popodne obično svaki dan preko 1500 radnih sati. I ok, to je ispalo. Imali smo 21.3. te podjele zahvalnica, odnosno ova udruga Uzor je snimala cijelo vrijeme to, pa, pa je bila i premijera kratkog filma. Ok, idemo mi sad napraviti jednu malu pauzu, pa se onda vraćamo za par minuta. sa našim gostom Daliborom Jurasom iz udruge Utopija. U prvom dijelu smo predstavili djelovanje organizacije i najvažniju akciju oslikavanja dječjeg odjela u Karlovačkoj bolnici e, koja je tekla dva mjeseca i nešto malo više. To je hodnik bio. Poslije smo još imali znači uređenje soba, oslikavanje. Javili smo se na Holcimov natječaj i dobili smo isto neke novce. Ono, trebalo nam je tri godine kako smo se osnovali pa da skužimo princip financiranja. Jeli. Postoje te društveno odgovorne firme tipa Holcim, tipa Raiffeisen banka, tipa INE koji raspisuju natječaje, znači ne znam, dodjeljuje se 100.000 kuna za programe udruga. Ti onda pišeš svoj program, projekt, jeli, financijsku konstrukciju i oni, ako im se svidi, oni ga financiraju. Znači, odobre projekte, da. Tako je, odobre projekti, odnosno daju novce za izvedbu. Na tako ste vi dobili od Holcima isto tako određene dobili, da. Baš kad smo završili hodnik, dobili smo od Holcima znači, za uređenje kreativne radionice. To nije bilo u onom starom prostoru, nego dobili smo jedan novi prostor, to je ispod mjesnog odbora Švarča. To je, inače, mjesni odbor Švarča, tamo je bila stara trgovina, a ovo, a ovo dolje je bio podrum, odnosno skladište od stare trgovine i to je onak bilo, znaš, puno smeća, rastureno, žabe su unutra bile kad smo leteli. I ništa, to smo opet dalje čistili, počistili, požbukali, gletali, dovod vode, odvod vode, cijelo ljeto smo rintali i kupili smo alat, znači te bušilice, ubodne pile, cirkulare, tak. Ono to vam je šta trebalo za ovoga kreativni rad ili, za uređenje prostora? To je ovako, taj projekt je bilo zapravo pola to, znači novce utukli smo u uređenje radionice, drugom polovicom išli smo, radili smo znači inventar opet za dječji odol to je znači godinu dana taj projekt je trajao i dolje smo napravili ormariće, znači noćne ormariće, drvo trgovina isto recimo donirala je materijal, o, isto suradnje je bila sa šumarskom školom. Oni su napravili stoliće za previjanje, baš lijepe onak. Miki maos i to bili su urezani ono, unutra. onda u Pazi uletila je pliva sa 200.000 kuna. Oni su znači uletili s velikim novcima, ali uzeli su svoje radnike, znači arhitekte, stolare i to i uredili su dnevni boravak i ambulantu. Ko je to sredio Plivu kao donatora? To je išlo preko udruge Utopija ili, je, ili su se oni sami javili na neki, ono, neki način su čuli? zastupnica došla znači koja prodaje lijekove na odjel i kako Pliva ima isto te akcije, ja vjerujem isto da su bili potaknuti, ne znam, uređenjem našeg tog hodnika. Tako da evo, oni su se isto odlučili uključiti. A imate li planove za ostale odjele gore riješiti u bolnici? Dakle, da nisu samo ovi dječji pa odjel si sad uređen, nego i ove znači, za odrasle. O, oslikavali smo, velite, izrađivali smo taj materijal, oslikali to zapravo istrošili smo i sebe i te brojne volontere isto sa šljakom u bolnici, sa šljakom tu dolje u udruzi, tako da smo se dosta potrošili. Ali imamo planove za dalje, znaš, postoji ti vrtiće, škole, zapravo ide nam to oslikavanje, sad imamo tu radionicu, javili smo se na jedni natječaj, ali to nije prošlo, znači, to je sad nekakav dalje, dalje plan rada, znači dolje smo uredili tu radionicu, ne otvaramo je još za građan, kako bi rekao, za građane toliko jer jer se bojimo da će nam, ne znam, rasturi to sve kako imamo iskustva negativna s ovim starim prostorom, ali poslali smo taj projekt, znači izrada predmeta po postulatima. To bi bilo kao postulat komada četiri papira i sad ne znam, ti trebaš izraditi lampu, stolić ili nešto, ne imaš potreban alat, odnosno treba ti prostor da bi to napravio, nacrtaš skicu, predmeta što bi izradio, napišeš potreban alat i materijal i ako je li komisija ne tročlana u udruzi, ako im se svidi odobriti, dobiješ ključeve i dobiješ, ne znam, vrijeme kad to možeš napraviti, time bi ono potakli dalje kreativnost. A možeš mi reći zašto uopće ime Utopija? Pa ono, kod osnivanja morali smo dati neko ime, sjećam se točno, bilo nas je pet, kod mene iz svakakvih predloga je, znaš, bilo Ibermax, ovo, ono, i nekak listali smo taj riječnik, naš smo na Utopiju i tako smo se nazvali. Inače Utopija, dosta ljudi se smije kad čuje Utopija, ha ha. Je kao Utopija je nešto što je teško ostvarivo, ali u principu je ostvarivo. Znači stavili ste se neki daleki cilj? to je onak intuitivno više onak. Ok, osim e, oslikavanja e, u bolnici i šire, dakle po gradu, bavili ste se organiziranjem glazbenih radionica. Da, to je isto bilo, znači davno prije, e, jedna članica Jelena organizirala je dva dana znači tečaj sviranja didgeridoo tu je došlo ne znam tako oko dvadesetak ljudi isto dva dana pa su svirali ali isto to je bilo više onak entuzijastički znači ne preko tih sad neko ne preko projekta da je financirano nego ovako spontano nešto. Ali imate u planu i dalje organizirati neke slične glazbene radionice tipa didgeridoo, o, dakle nekakvih ono instrumenta koji nisu toliko klasični. Pa u principu znaš, otvoreni smo za sve, ali sad recimo imamo ta iskustvo o slikavanju, imamo znači tu radionicu sa latom, tako da će to više biti na toj strani bazirano. Da li neki teče, znači, ne znam, izrade kućice, kreativa, znači kućice za drvo, ne znam, predmete žice, da li će tako nešto biti ili ne, vidit ćemo. Ok, evo mi sad napraviti još jednu malu pauzu pa se onda vraćamo. alone. Adiós, Dios encontrará! ¡Vamos! ¡Encuentro! dalje smo sa Daliborom Jurasom iz Karolačke udruge Utopija, razgovaramo o njihovim projektima. Ok, da se evo još vratimo na prostor, dakle ono rekao si da ste bili u, prije u jednom drugom prostoru koji je tako neslavno završio i onda ste uredili novi. A što je sa tim prvim prostorom iz kojeg ste izašli van sad? Pa to ti je, ne znam, znaš, ona stara grada blizu Sameškog hotela, to je zgrada rastureno je, ne znam ko sad, uglavnom tamo ljudi žive, ali to je onako, staro, pohabano. Dolje su znači opet isto uleteli mladi, malo su se uređivali, sad vidim ta vrata isto rastureno je, dolje sve, znaš, sve je razbacano, znači- nema struje. A znači nije ništa sustavno, planski napravljeno? Mi smo dobili ključ od tamo, to je bila stara mjesna od i ono, uređivali smo to, ali išli smo legalizirati prostore, znači ono, išli smo se raspitati u stambeni, pa te prostorije nisu njihove, pa kod jednog čovjeka, čije jesu, pa nam je on rekao da možemo biti, ali ništa napismeno, a u principu ja mislim da se još ne zna čije je to, znaš. Ne zna se pravi vlasnik. Znači ono sad to tako dalje stoji, šta, šta će sa time biti, ne zna se. Ta jedna stara zgrada blizu nje, ona je obnovljena, to je uzeo jedan privatnik i onak uredio je te stanove, šta će biti s ovom, hoće se to rušiti, to će se nešto raditi. Uglavnom stoji tamo, ali to je jako zapušteno, ne, staro je, vlažno. Ali sada nove prostorije, to su u kojoj zgradi? To ti je znači odmah ispod o, mjesnog odbora Švarča, tamo blizu vrtića, podrumski prostor. A kako se može tamo, znači, za šire građanstvo koje je zainteresiran priključiti, dođe, može, kad imate radno vrijeme? nemamo, nemamo radno vrijeme. Evo, ako neko želi, mogu da broj telefona 098 922 4156. O, taj prostor smo uredili, ali jedno 75%, znači počišten je, napravljeno je to, da bi to još krenulo, znači čekamo opet da neka firma odobri projekt da i krenemo s radionicama. A, dakle, rekao si da je to u mjesnom prostoru mjesnog odbora. A, kakva je suradnja sa mjesnim odborom Švarča, kako oni gledaju na vaša vaš rad? Dobro, odlično. Zapravo imamo suradnju. isto bili smo u vrtiću na Švarči, bojali smo nekakve ormare, smo obnovili. A, deca su napravila isto nekakve lijepe slike, to je obješeno u mjesnom odboru Švarča i u principu taj mjesni odbor isto recimo građani, baš sam bio i, i kod ovih u novom centru, znači gradska četvrt, to su prostorije isto koje su otvorene za građane. Znači sad tamo na Švarči znam da klapa pjeva, pa rukometni klub Švarča se osnovao i uglavnom o, te prostorije su otvorene za građane, za neke njihove hobije i tako. A kako sam sad skužio, vi krećete dalje prema izgradnji tog jednog mini centra za kreativno izražavanje. A, dakle, rekao si da ste se do sada financirali tu i tamo kroz e, neke donacije. Kako zdojite sa financiranjem od strane grada, županije? Pa to smo se jedan poznaš. Kad smo dali to na švarči, te slike prijavili, tražiš 5000 kuna, oni ti odobre tri, opet ti si napravio plan koji moraš napraviti, to ti je sve na teški, teški knap. Tako da ono, javit ćemo se više za te veće donatore, ne znam, Raiffeisen, Nina. A kako je sa stranim donatorima, jeste razmišljali o tome? Pa jesmo, ali to je isto dosta komplicirano. Znači, ono, treba to pisati, treba određivati, dosta zahtjevno je to. Zapravo, znaš isto, udruga ti ovisi o ljudi koji su unutra, znači ljudskih resursa. Mi smo te resurse sad malo potrošili pa čekamo da se napune. Ne? Jeste razmišljali moguće o suradnji sa nekim drugim organizacijama koje imaju možda više iskustva baš u tome fundraiziranju, traženju sredstava pa zajednički probati, osmisliti neke nove projekte i... Ono što se nas tiče u redu, velim ti, mi imamo znači te resurse sad tu radionicu, imamo te boje, kompresor, i to jako nekakva udruga ima plan, program, zašto ne? Već smo surađivali sa Eko udrugom PAN, ne znam, akcija čišćenja, pa ova Sveta Veronika, evo, otvoreni smo. Ne znam, za Sveta Veronika. kako je to izgledalo? To, to, ti je, je isto, to je nova udruga, ovdje je Nada Beljan i oni su ti zapravo, he, opet se vraćamo, znači, Karlovac, ne može biti grad prijatelj djece dok bolnica ne bude bolnica prijatelj djeteta. Ne? Da bi bolnica postala prijatelj djeteta, velim ti, tu ima 12 točaka i to su kriteriji koje je dosta teško zadovoljiti. Znači od te edukacije i to, je jedna točka isto rad sa djecom. Znači Sveta Veronika je osnovana da bi se bavila i bavi se. Oni su počeli sa radionicama na dječjem odjelu, sa sviranjem, sa izradom maski i tako. Oni, ja mislim, jedan put tjedno djeluju sad na dječjem odjelu i... Evo sad još samo za kraj, e, koji su vam sada sljedeći planovi ili imate sada nešto konkretno za ovu godinu, za jesen? možda neke radionice ili eventualno. će oslikavanje opet na švajači u školi jednu učionicu ćemo urediti. Prijavit ćemo tu kreativnu radionicu. Dalibor, puno ti hvala. Ja vjerujem da ćemo se još e, čuti ove godine sa informacijama o vašim aktivnostima, šta se događa i ne samo u bolnici, nego da ćete aktivnosti proširiti na cijeli grad. Hvala tebi. Pozdrav. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večeras. Slušajte nas i sljedećeg utorka u 20 sati. Pa do slušanja.